บุ๊กทูสิบห้าชิสปราเซเจชิสปราเจเจผลไม้และอาหารฟรุกเตชีอาลิเมนเตฟรุกเตชีอาลิเมนเตดิฉันมีสตรอเบอรี่เยว am o căpșună, Eu am o căpșună. ดิฉันมีกีวีและแตงโม eu am un kiwi și un pepene, Eu am un kiwi și un pepene. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต eu am o portocală și un grefrut, Eu am o portocală și un grefrut. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Eu am un măr și un mango. Eu am un măr și un mango. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Eu am o banană și un ananas. Eu am o banană și un ananas. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Eu fac o salată de fructe, Eu fac o salată de fructe. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง eu mănânc o pâine prăjită, Eu mănânc o pâine prăjită. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย eu mănânc o pâine prăjită cu unt, Eu mănânc o pâine prăjită cu unt. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม eu mănânc o pâine prăjită cu unt și gem, Eu mănânc o pâine prăjită cu unt și gem. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช eu mănânc un sandwich, Eu mănânc un sandwich. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม Eu mănânc un sandwich cu margarină. Eu mănânc un sandwich cu margarină. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Eu mănânc un sandwich cu margarină și roșii. Eu mănânc un sandwich cu margarină și roșii. เราต้องการขนมปังและข้าว noi avem nevoie de pâine și orez, Noi avem nevoie de pâine și orez. เราต้องการปลาและสเต็ก noi avem nevoie de pește și friptură, Noi avem nevoie de pește și friptură. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี noi avem nevoie de pizza și spaghete, Noi avem nevoie de pizza și spaghete. เราต้องการอะไรอีกไหม de ce mai avem nevoie? De ce mai avem nevoie?